umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba Medar niyo nkuru kuri mikro reka ndabaramutse nongera ndabaha nikaze bakunzi mwese mubandanya gutega biri biganiro bya radio isanganiro nkuko muvyumvise n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba ikiganiro gihakajyo nakanya barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe muterere mu kubaka kino gihugu cacu muti rero uno musi tuganira kuki uno musi turaba cyane ingene ugwaruka rufasha mu iterambere y'igihugu no kugiserukira neza mu makungu haba mu kukivuga neza gutyo ishusho yacu co ibe ryiza mbe aho mu makungu urwaruka Burundi rubayeho gute rufatwa gute mbe ntibihora urwaruka ruri hanze nagone rugatwagwa n'ibindi bituma mu kibano canke aho baherereye batababona neza ku mvo z'ibyo barangura canke barangurira igihugu ni bimwe tuza kugaruka ko muri kino kiganiro aho mukanya canakira umutumire ari hano nawene asanzwe aba mu bihugu byo hanze Eric Uwimana na Elia Kadogo nibo baza kumfasha ku kubuhinga mu buhinga bw’ibyuma nkuko mwabyumvise kuri micro ni medal niyo nkuru sangwe kaze mukanya tuca tuduga reka rero nongere kubaha ikaze ngaruke hano muri studio nk'uko nari mpejeje kubibashikiriza ndi kumwe n'umwe mu asanzwe ah, aba hanze nkaba mhm. nkaba nabashimiye kunyakira murakoze cyane mumaze igihe hano mu burundi yego cyane rwose dusanzwe tumaze igihe kirenga ukwezi n'iminsi ko hejuru ngaha mu kino gihugu cyacu cy'u Burundi cyiza cyane rwose mhm. kumbure mbere yuko tuja ku idonidonye izina ya kino kiganiro cyacu mutubwire uko mwakiriwe hano mu Burundi mubona hameze gute byifashe gute eh musanzwe u Burundi ah, reka ntangure kuvuga mu cyamake gatoya ah, mu Burundi nkanje navuyeho ndo umwana mutoya cyane rwose hama ngaruka ngaha hangeze mu myaka igera 20 na ariko wenda uyu mvuga wari ufise igihe wava hano mu gihugu navuye ngaho mfise imyaka itatu mhm. urumva nshangaruka ngaho mfise imyaka mirongo ibiri n'indwi mhm. ni ukuvuga uh, uburundi banyakiye neza kandi dusanzwe tuza ngaho mu burundi mu bikorwa bya diaspora ni ukuvuga dusanzwe twakigwa neza mhm. hama waragerageje kugendagenda mu gihugu kumbure kuko hari hamwe hamwe bavuga bati ah, ntibigenda neza mwe aho mwagiye mwasanze bimeze gute yego urakoze kumbaza icyo kibazo oh, kenshi iyo nginga mu gihugu ngerageza gutembera mu ntara zitandukanye mhm. eh, nagiye eh, makamba manuka rumonge ndaduga bururi ndaduga muramvya Eh, narashyitse n'igitega natembeye intara naraduze no mu hofi intara zirenga nka zitandatu ah, ni ukuvuga mu burundi nasanze ari igihugu kandi aho uca hose na uguheze eh, mu Burundi navuga ko ah, banyakiye neza ku ruhande rwanjye kandi mm. nibaza nabo twari kumwe n'abandi bavuye muri diaspora bakiwe neza Mm-hmm. hamarika tugaruke naho hariya nk'umurundi hoho ubayeho gute wakigwa gute imico nubwo wavuye hano ofise imyaka itatu aho handi icyo gihugu cyakwakiriye bimeze gute imico bakavuga bati akenshi usanga iyo mico ikunda gutoseka bivanye n'ururimi bamwe bakibagira ikirundi bigenda gute kugira mwe mugumane kakaranga k'igihugu c'amavukiro ya musanzu jewe uh, ah, nkuko nakubwiye ko navuye ngafise imyaka itatu Oh, naciye muri tanzania kandi muri tanzania twiga mu kirundi mhm. hano tuvuye ngaho oh, turunguruza tujya muri amerika nicyo cyo dukoresha mu buzima bwa minsi yose ntibishobora gushika ugasanga biratiriganye gatonya hariho ururimi rumwe rumwe uciye uvuga ko ko kubera eh, uraba uburinganire cyangwa ububasha bw'ururimi rumwe n'urundi mu bigufasha Eh, birashika ah, birashika cyane rwose hari usanga bigoye dufate nk'ubu uye ah, nkanje maze imyaka cumi n'itatu dusanzwe dufite ukuntu tugenda duhura kugira ngo dutezanye imbere cyangwa duteze imbere igihugu cyacu usanga benshi mu rwaruka bafise ibikorwa basanzwe bakorera ngaha mu Burundi mhm. ah, cyane cyane nkanje nsanzwe mfise aka association oh, nsanzwe dukora n'urundi rwaruka ruri ngaha mu Burundi twakoze kugira ngo tuze turafashanya mu bishoboye hanyuma ndafise n'ibindi bikorwa nsanzwe nkora mfise n'abantu ni ukuvuga bankorera nkahemba mhm. ni ukuvuga kandi abo bose n'urwaruka ah, twafashe nk'abajya rwaruka ah, ruba ruriho ngaha rudakora akazi ugasanga baraheje nk'amashuri abone utuce tugira tugerageza gufasha kugira ngo dukorane nabo kugira ngo nabo bagire icyo bagirane binjiza kugira ngo ubuzima bubandanye Mhm. aho mukora gutyo mufashwa n'abandi bimeze gute kuko umuntu yicaye yibaza eh, mbe ni association iba ikintu ikirakora ni ni koperative kugira haboneke kumbure icyo cyatuma abo bandi babaho mu bisanzwe dutegereza ah, gufashanya twese nk'urundi rwaruka dusanzwe turi hanze kugira ngo dufashanye byose ah, tusanzwe dukora ubuzi Ah, turagerageza uburyo bose kugira ngo duhanahane ibyiyumviro ucyuronse akaruhuko kose akaba ari gatoya tukegeranya kugira ngo turabe ko twoza gufasha undi urwaruka ngaha mu Burundi mm, mvuga abo bino nk'iyo association vuze cyangwa ishiramwe haba hariyo ikintu yo bisanzwe ikora cinjiza amafaranga abe na make ayandaje gusahiriza canke bo oh, nabanywanyi gusa kumura cyane cyane gose ko nabo bategeza kugira ngo cyo bakoze kugira ngo bagire icyo berekanye kugira ngo uh, tugicoro hanyuma muri association uh, dufise n'ibindi bikorwa dukora byo uh, byo kurondera utuntu n'utundi tukadandaza kugira ngo ubwo rwaruka rwiteze imbere kugira ngo dufashe n'undi rwaruka mhm. haba kumbure biroroha muri rwaruka muvuye hanze urabona mugakorana kandi n'urwaruka rwino eh, nshatse kubaza yuko koraborasiyo iba yoroshe guhanahana ibyumviro n'amakuru biroroha rwose cyane cyane rwose biroroshye kubera Eh, mu bisanzwe ah, nk'uko ah, kubera ahantu hose inzego tugakwiranutegezwa kuzubaha dusanzwe dukorana neza n'inzego ziri mu gihugu ah, kuko dutegezwa gukurikiza amategeko y'igihugu dusanzwe dukorana neza mhm. hama muri mu mahanga hoho oh, ishusho y'igihugu eh, muyerekana gute mufatiye kuki cyane cyane rwose urakoze iyo turi hanze dutegerezwa kugira ni kwerekana ishusho ryiza ry'igihugu kubera ni nabyo ababyeyi cyangwa abakurambere batwigisha kugira ngo dukunde igihugu dutegerezwa kwerekana uburundi bwacu ko ari uburundi bwiza nk'iyo cyane cyane nk'iyo dukoze iminsi mikuru ko turafise iminsi mikuru iranga uburundi bwacu ya turafise n'indi minsi mikuru duhuriramo cyane nk'izindi manza kanaka n'igihe cyo gutanga ijambo bakavuga bakavuga eh, ivyerekeye Burundi cyane cyane nk'igihe cya independence eh, dukunze gukoranira hamwe eh, tukakora ibintu byiza, tugatumira n'abantu ivyo biratuma twerekana ishusho nziza y'u Burundi kandi tukongera tukagenda tuvuga neza igihugu cyacu aho turi baturi hose mm. ariko uh, harageze ibihe bimwe bimwe wasanga ugwaruka n'abandi bari hanze hagize dufate nka nk'akarorero nk'icegeranyo gisohotse ugasanga nabo canke namwe bwe muri ko uh, bamwe mu bafasha cyane cyane mu kuja kwiyerekana mbe mubona hoho ivyo hari ico byo biga kwigabanura ku ku shusho nziza y'igihugu eh cyane gose e, ivyo bikunze kuba cyane gose uh, e, turafise abantu ugwaruka rumwe rumwe kenshi kenshi uh, dufata nk'ugwaruka gwahunze mu 2015 benshi ari abantu usanga uh, batumva ni kuvuga bivanye n'ikibazo cyahabaye ngaha mu Burundi kenshi barakunze kuba bagenda kuyerekana mu barabara iyo habaye ikintu ngaha mu Burundi ariko kenshi turagerageza nk'ugwarukwa hariya tukagerageza kugira ngo utange ingufu canke tukabeshuza bimwe bimwe muri ivyo bintu bari bakabaragira nte bagenda bavuga nabi u uburundi hmm. turetse kubuvuga nabi eh, haramaze gushika rimwe rimwe mukabona yuko ubwo gwaruka rwari rufise ukuri mu isanzwe nta kuri ruba rufise kubera bamwe bamwe babikora ku nyungu zabo nta hariho benshi babikora kugira ngo baronke kubaho cyangwa baronke ukuntu byogenda uh, mu buzima bwabo mugabo nta kuri kuba kuriho nicyo gituma natwe nk'urwaruka uh, turi hanze tugeragezwa uh, tugerageza kugira hane kugira ngo tubeshyuze muri bimwe bimwe bariko baravuga bavuga nabi ku gihugu cy'u Burundi mbe ivyo ntibica bituma um, novuga mugabugwamwo imigwi benshi uh, ubu uye baramaze gutahura nicyo gituma no ubu uwe ugwaruka dufate uh, abari muri Amerika y'epfo uh, muri USA canke n'abari muri Canada ubu dusigaye tugiranira collaboration nziza cyane gose tukavugana ugasanga turakoranye n'imigambi cyane gose mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mm-hmm. mbe hari umwizero woba ufise nko mu myaka itanu iri imbere ubona ugwaruka haba mu mahanga cyane cyane muherereye muri Amerika no ngaha mu Burundi mubona ishusho kazoza mubona kazoza kameze bimeze gute bivanye n'ukuntu mwaba muri ko murashiramo ingufu cyane cyane rwose kubera ah, tugerageza guhana hana ibyumviro kugira ngo twerekane ibyabaye ah, ko bita ah, kenshi byatewe na abazungu cyangwa mu gihe cy’ubukoloni abantu ugasanga twankana twese turi bamwe nicyo gituma tugerageza uburyo bwose kugira ngo ubusa mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nimero murashobora no kuzikoresha kuri watsapu koru hama kuri za nimero zo ku meza bibiri na kabiri bibiri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mutanguze akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi sangwa ikaze rero kw'ikiyaya gihungabana karadiridimba n'akana kajiwabo hano muri studio ndi kumwe na Celestin Niyongabo umwe mu gwaruka asanzwe aba muri leta z'umwe za Amerika reka twakire uri ku murongo n'amahoro ndabaramukije isanganiro ego nagomba rero mbanze nshimire celestin mm. ku majambo meza amajambo meza yobera akarorero mm. abasore n'inkumi baba abavuye mu burundi bakiri bato baba Um, abahavuye bakuze mm-hmm. bakajya kuba mu mahanga kubera imvu zitandukanye mm. ni ukuri celestin uh, avuga neza cyane yobera akarorero abandi bose mm. mu bijyanye no gukunda no gukundisha uburundi igihugu cyabibarutse aho bataye uruzoga mm. rero rero narimbise gusa icyo nakomeza kubwirwa ko byavuze mfatiye kuko mbahaye mhm. ni ukuvuga birababaje rwose kubera ibi bitoroshye uburundi bwaciyemo mhm. byatumye n'abasore n'inkumi batabaye wanashaka igihe kirekire mu burundi mhm. nabo ah, barashikiwe barashikiriwe kubera yaba imiryango ya hasi yaba aho bavukana baba begereye zaba izi mbuga muhwaniro mm. barakura inkuru bagakura ibiba ibiri byo n'ibitari byo ugasanga nabo rimwe na rimwe bariko barakora n'ibintu bitari byo nshatse mm-hmm. kuduturira ko bari ko Burundi nabi bari mu berekana ishusho hmm. twaragiye tubibona cyane aho duherereye cyane cyane muri gihe cya bibiri na cumi mhm. rero sinovuga ngo ni ikosa ry'abo basore cyangwa izo nkumi hmm. oya ni ikosa ahubwo ry'ababakurira hmm. kubera baba babahaye inkuru zitari ku gihugu baba babigishije nabi baba batabigishije gukunda uburundi baba batabigishije gukunda ukuri baba batabigishije gukunda ubutungane n'ibindi hanyuma rero hakiyongera ko inkuru zitari twagiye mhm. tubona zijya kuri izo mbuga nkoranyambaga ubwo rero njyewe nibaza yuko um, celestin atubereye ikirore umuntu wese w'umusore cyangwa w'inkumi aba hanze mm. yokwirabamwo kugira ngo abe yoshobora gukunda no gukundisha uburundi aho aherereye mu karere arimo ku isi nzima mm, ariko david hanyuma we mm, tugarutse muragarutse ku kiringo cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nayo nakimubajije harabaye ukutumvikana hagati yo guharuka gohi iyo muherereza Canada eh, no muri Amerika ugasanga ntiruhujwe eh, n'ibyumviro bitandukanye haba ibyava mu gihugu canke ahandi ubwo ntimubona yuko ibyo bintu ari umwanya wo kubirengera kumbure ntibize bibatanye bitume eh, mutagira ingufu canke ishaka mu gukorera canke kuvugira igihugu mwavuyemo cyabibarutse ego cyane Mm. icyabaye cy'ukuri ni uko bibiri na gatanu n'ukuri twaratandukanye mm. ariko icyiza ni uko um, turi ko turiyubaka turi ko turasubira kwiyubaka mm-hmm. ubu hariho um, abatari bake bariko barasubira kwiyumvira ko nk'abarundi nk'umuryango w'abarundi hmm. dusangiye igihugu dusangiye byinshi tugatandukanywa na bike twosubira tukajya hamwe tukiyubaka kumwe twari tumeze imbere ya cumi na gatanu mhm. ibyo nabyo ni byiza iyo ntumbero ni nziza kandi nizeye yuko abatari bake bazobishigikira ariko rero aho bigoreye ni uko gushika n'uno munsi mhm. eh, Eh, hariho abatarashobora kubyumva yuko um, ibyabaye byabaye uh-huh. kandi byaheze dutegereza gusubiza hamwe aho nkaca ngaruka nko ku ijambo umwubahwa umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u aherutse gushyikiriza umenga hari ejo igihe yari mu giteramo hmm. eh, cyateguwe n'abarundi baba hanze hmm. ni ukuri yarakebuye cyane twebwe abarundi tuba hanze arongera mbere aratera akamo abataye umurongo kuba bosubira ku murongo bagakunda bakanakundisha igihugu cyabo hmm. amajambo ahumuriza meza cyane kandi nibaza yuko abarundi bo mu mihinga itandukanye bose bamwumvishije kandi na jewe ndasubiye ngatera akamo ku murundi wese aho uri hose ku isi uba warahungabanijwe n'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu warahenzwe wajyanye nyabahururu canke na wewe wakurikiye abari bafise impamvu zabo za politike ibyo baharanira vya politiki n'ibindi garura rero agatima mpembero ugaruke mu murongo wubaka igihugu usubire ukunde ukundisha uburundi hanyuma dusubire tuje hamwe mu migambi y'iterambere nk'uko leta mbyeyi leta nkozi yaba yabishyikirije twese hamwe turashobora mhm. umwizero david umwizero wawe ufatiye kuki uno munsi urwaruka eh, ruriko rurakumviriza uno munsi urwaruka ruriko rurakumviriza umwizero ufatiye kuki ah, aho nawone wubonera kumbura umuco umwizero wanjye ufatiye ku kuntu twebwe nk'abarundi ibyo duhuriye ko dusangiye hmm. nibyo byinshi gusa bidutandukanye mhm. leta dufise uno munsi ataco idakora kugira ngo iduhimirize idukundishe uburundi idukundishe ibyacu byose duhurira ko nk'abarundi hanyuma ikongera ikanabishyiramo ingufu nyinshi kugira ngo idufashe dushike kuri izo ntumbero aho rero niho nshingira mvuga nti ariko ushaka gushika kure ujana n'abandi sinzi rero namwe uh, icyo muvuze ko mukunganira david imbere y'uko twakira uwundi yego murakoze cyane rwose david uh, ahejeje kuvuga amajambo y'inkoramutima kandi amajambo meza cyane rwose ndamushimiye kandi uko bivuga ya musanzwe nk'uko yabisiguye uh, nk'uko ahereje ko mugani abarundi turi hanze turakwiye kumva ko kino gihugu cyacu ko ariho uburamuko bwacu cyangwa ariho umwizero wacu Ah, nk'uko ah, nyakubahwa mukuru w'igihugu akunda kubivuga yuko twese dukwiye gukura amaboko mu mpuzu tugakora cyangwa tugakorera hamwe kugira ngo twiteze imbere ntabwo ah, tuzoteza imbere biriya bihugu dusanzwe tubamo kuko bisanzwe n'amikoro simvuze ngo hari abasanzwe bashoboye bagakora uko bashoboye Eh, benshi basanzwe bari mu bihugu byo hanze muri eh, za Amerika za Australia eh, n'ahandi n'abavukiye Rwanda n'abavukiye Rwanda abandi bavukiye za Zambia ni kuvuga n'ahantu henshi mu bihugu bitandukanye bisanzwe mm-hmm. kandi hari n'abandi bakivukira hanze y'igihugu muri ibyo bihugu dusanzwe tubamo nicyo gituma dukwiye ah, kwigisha n'urundi rwarwo kugira ngo rukunde igihugu cyacu cy'u Burundi nitwishinge amajambo y'abajya abantu dufate ah, karacamwo uh, mu bisanzwe bajya abantu bahunze igihugu uh, kumva politike ukaca usanga uh, natwe ugwaruka ngo bice bidufata kwizomva za politike nico gituma ku ruhande rwanje nosaba nk'urundi ugwaruka canke n'abandi abarundi basanzwe baba mu bihugu byo hanze ko bo kwikuramwo izo njyane Ah, nk'uko david yabivuze hama twese tukajya hamwe kugira ngo hmm. ariko mbure wavuze yuko bijya bihugu bisanzwe biteye imbere eh, ngo uno munsi nta kamaro ko abarundi bagenda guteza imbere biriya bihugu haguteza imbere kino gihugu cyabo hari icyo bivuze ko icyo ni babandi eh, kenshi eh, nkunze kubibwira urundi rwaruka dusanzwe turi kumwe cyangwa dusanzwe dukorana ibikorwa mhm. iyi niryo terambere ni ukuvuga batwigisha iterambere ry'igihugu ni ukuvuga riva mu maboko yacu ntabwo rizova he mu banyamahanga twebwe turi hanze ntiduteze biriya bihugu turimo duteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi mm. akenshi kumbure uh, nk'ababa bagiye kwiga turavuga ati ibihe bya politiki hano mu gihugu birashobora guhinduka ugasanga eh, ntashoboye kumbure kugaruka ino hano none umva yoshobora gukorera igihugu atari ino ari hariya ugasanga hari imvo za politike ziri inyuma imvo za politike runaka cyangwa ibindi ntambara n'ibindi bimutuma adashobora gucagaruka mu gihugu urumva ntibiba byoroshye eh, mu bisanzwe ah, ntitwitwaze imvo za politike mu gihugu ukundi gihugu ah, dufate nk'ubu mu burundi bwacu burundi n'amahoro nyabagendwa ikiganiro karadiridimba banyeretse ubuhinga bw'ibyuma yuko biriko biragorana ariko alo alo aciye apfa ku murongo turi mu kiganiro karadiridimba turi tugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gufasha guteza imbere igihugu mu gihe ruri hanze y'igihugu ni ukuvuga mu makungu aho naho akenshi ugasanga bica mu kukivuga neza mu kugiteza imbere bivuye hariya n'ibindi reka tugaruke hano muri sitigi mbere y'uko tubandanya twa ariko tubandanya twakira abatwakura kumbure banze guca babadushira ku murongo reka tugaruke rero eh, hano muri studio celestin eh, abarundi baramaze ati nta imvo, Eh, mwatubwiye bimwe bimwe muri byiza bisanzwe eh, murangura cyangwa ibikorwa na rumwe mu rwaruka ruba ruri hanze bikorera igihugu cyabo ariko twagomba tugaruke ku ntambamye. ni izihe ntambamyi mubona mm, zituma cyangwa zishobora gutuma eh, urwaruka Ah, bagire intuze nyigisho ah, z'igihugu ah, dufate akarongo nk'umwige mumwe yitwa yarabaye umukenyezi reka ariko ntumuvuga izina cyangwa umwite Yohani kazi oh, akora neza cyane rwose kuko agerageza ni umuvuga neza ko n'umuntu ari mu bantu bagerageza kwigisha gwaruka akanabaha no kuvuga akegeranya gwaruka iyo hagize igihe cya independence no kuva ugwaruka ugwaruka rw'u kugira ngo twigire hamwe imico y'u Burundi nawo n'umuntu nawo afise akamaro mu rwaruka dusanzwe turi hanze mm, hinge gato turagaruka ku ntambamyi ariko twakira no ari ku murongo n'amahoro alo alo alo alo alo alo nitumwumva neza ngira za gusubira twakure alo reka tugaruke hano muri studio ariko agiye ku murongo baciye bamudushaka ko ku murongo turiko turagaruka ku, ntambamyi muravuze intambamyi ku bavyeyi ku rundi rwaruka rwita abandi amazina atariyo mwibaza ko ari kuki eh, rimwe na rimwe hari urwaruka kumbure muri ko murakora iby'iterambere usanga babitiriye umugambwe uri ku butegetsi mwibaza ko ari kubera iki ariko reka icyo kibazo muracishyura hanyuma twakirana ari ku murongo alo ni amahoro ni amahoro ntabwo izemeza ni impore rwose ramutsa celestin niyo ngabo turi kumwe hano we yita abandi burundi wewe uvuga ngo ayo manota wewe yayakuye abajija yisubiza iki hmm. ubwo twavuze ijambo rirakwiye hmm. ashobora kubwira abandi ngo ngo abanyinya nka burundu umaze gufata abantu ukabagabukana wewe hmm. nta nyanka burundu ntibaza aho basigurira niba ariko aravuga none azokurira he atazi ayo mategeko y'igihugu ingana ariko arabwinda abahungabanywa abagira iki ibintu byose nk'uyu minisitiri wa agriculture yemeje kubona abo bantu bariko bararira hari inka ziko bariko barazigurisha izo nka zikagenda mudari uri ngaho minisitiri wa agriculture waramubutse barareka ajya mu ngiro ni ukuri ibyo uzobibazwa wemedari kuko kino kiganiro wari ufise abantu benshi urara abantu unedereze placide ntundendereze uretse ko rijya n'itegeko ry'igihugu kandi urabona hasigaye iminsi mike rishyirwe mu ngiro sijewe urumva ni itegeko kandi ry'umukuru w'igihugu ryashyizwe ko umukoro n'umukuru w'igihugu wumva n'uwo mushyikiranganje nawe niwo mudendereza kuko ashyira eh, mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi urumva eh, ni itegeko riba ryarizwe n'abahinga b'igihugu n'ibindi nitwo bigaruka ko kanini eh, ko muri byo umuntu yo bivuga tukavugana inyuma ya mikoro ibyo bita oro ya mikoro uh, tukaraba ukuntu twakivugana ariko kumbura muri kino kiganiro tugaruke ku ntumbero uh, yaduteramishije uno munsi niba mm. tuzaba iki mu nyama yari tuzaba tuvuga none ko ibu ikibazo nyamukuru twacumvitse gihagaze abanyagihugu bari no kugusha inka zabo esike tuzosaba kuzikura bizosaba kuba bimwe by'amateke bizosaba kuba bimwe by'ibitoki bazana mu banyagihugu bikaca bigenda ega ni inkurikirane nk'izi ku banyagihugu ni byiza yuko icyo kibazo cishikiriza kandi nk'ubuyo uri ngaha muri yandwi yahariwe diaspora nawe wari kugishikiriza nk'icyo urakoze cyane urumva ah. sinabyo ariko nta jewe urumva ubushikiranganje mbariye jewe nzi nzi ubushikiranganje bumwe nkamenya na nyakugimana perezida de la repubulike Eh, murakoze cyane rwose ah, amaparaside ngo aramubwire yuko ah, nk'urwaruka dusanzwe turi hanze ah, dukunda igihugu cyangwa n'abarundi urwaruka nta muntu ariho ari nyankaburundi kuko twese turabarundi mhm. mu gihe twese turabarundi urumva kuko basokuru bacu na basogokuruza bacu bateye bataye uruzugi hano mu kino gihugu cyacu urumva kuba wo kwita ahantu ni nyankaburundi icyo ntikibaho ni bimwe navuga yuko politike ariyo ituma ugwaruka rugira haba ibibazo hagati yacu y'urwaruka ari byo bintu twebwe nkugwaruka dutegerezwa kugira kwiyamiriza kugira ngo n'urundi rwaruka ruzovuke inyuma yacu ntibaze bagire ibibazo byabaye inyuma mu myaka yaheze mm. ni ukuvuga habeho urwaruka rwose ruzaba ruvutse cyangwa ruzaba ruje ruzoze rumenya yuko uburundi ari igihugu cyabo cyangwa ari igihugu ababyeyi babo bataye abataye ruzogi bagikunde kandi banagikundishe n'abandi ibyo nabyo bivuga yagombye kwivugira nk'umuntu akuze ku ruhande rw'iwe yarambaje yuko muri Amerika ngo inka zoba zirara hanze no kuvuga amategeko ah, y'ibihugu byose bafise ukuntu basanzwe bafise amategeko ukuntu batunganya ibihugu byabo canke dufate hari ibintu bikunze guca ku ma interineti nk'uko David yabivuze ukajya usanga ibyo birahamuye ugwaruka cyangwa ibihamuye n'abandi abantu ibyo rero kenshi birakunze kuba intambamye kanaka iyo ugiye kugisigura nk'abantu wumva na plaside nibyo yakaragaruka ko nk'ibyo oh urumva mu migambi myiza leta ibiri kirakora ukajya usanga hari abantu kanaka batayumva mu gihe batayumva rero izo za ntambamye kanaka zituma urundu rwaruke rurerekana ko imigambi kanaka y'igihugu canke ibikorwa kanaka by'igihugu by'iterambere ry'igihugu baca babyitira yuko abo wowe nabo bakorana n'iki n’umugambo uri kubutegetsi mu gihe hariho urwaruka nuvuga hoba hariho urwaruka ruca rugashyiramo rukigisha iby'umugambi kakwigisha iby'igihugu ibyo ntabyo bibaho ko hari urwaruka rwagwigisha uh, iby'umugambwe usanga aho uherereye mbwa hariho ahandi urwaruka rwinshi cyangwa bashyire mu zindi ndimi kanaka byafashije urwaruka ruri hanze kugira ngo rumenye iki kuko igifaransa usanga hariya kibagora igifaransa kirabagora bomenya n'amategeko y'igihugu kugira ngo baze bagire ko hanyuma na bijya placide yavuze kugira ngo bamenye n'ibyo bintu twosaba abategetse cyangwa leta mvyeyi inkotsi kugira ngo irabe yuko bodufasha amategeko y'igihugu kugira ngo barabe ukuntu boyahindura boya Uh, amwe amwe tuyaronke mu kirundi mhm. celestin reka ngire ko ndanagushimira wakoze kwitaba uh, kino kiganiro cacu. mwakoze namwe kuntumira mwa kino kiganiro karadidirimba murakoze hama muze mugire n'urugendo rwiza murakoze cyane rwose yakoze Eric Dogo na Eric Uwimana nibo bariko bamfasha mu buhinga bw'ivyuma reka nshimire David yatwakuye ari Ottawa